อิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยานิอิมินาสการเรนะธรรมังอภิปูชยานิยินินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามิ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 ธรรมังสารนังคจามิ สังฆังสารนังคจามิ ทุติยมปิพุทธังสารนังคจามิ ทุติยมปิธรรมังสารนังคจามิ ทุติยมปิสังฆังสารนังคจามิตาติยมปิพุทธังสารนังคจามิ ตาติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ อิติปิโสภะควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโปุริสธรรมสารเท สัทธาเทวมโนสานังพุทโธภควาติสวาคาโตภควตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโน ภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาเมจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทางจัตตาริปุริสายุคานิ อัฏฐาปุริสังปุคลังเอสาภควโตสาวกสังโฆอาหุนายโย ปาหุนายโย ทักขินายโย อัญชเลการณิโย อานุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติ พาหงสหัสสมพิเนมิตาสาวุทานตังเกเมฆลังอุทิตโครสเสนามารังทานาติธรรมเวตินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเม ชยมังคลานิมาราติเรกมพิโย จิตสัมภาราติงโครามปนารวะกมาคมาตาทยาคางคันเตสุทันตเวทินาจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเมชยมังคลานินาราคิเล กัชวรังอติมาตาภูตังทาวามกิจังกรรมสเนวัสุธารุนันตังเมตังปุเสกเวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยมังคลานิโอเคตคาคมติหัตสุธารุนันตังท าวันติโยชนะปะทังกุลิมาละวันตังเหตเททิสังคตมโนชิตวามุนินโทตานเตชะสาภวตุเม ชยมังคลานิการตวานาการธมุทารังอิวะคาพินิยาเจนจายทวนทวจนางชนะกาย ยมาเชสันเตนะโสมเวทินาชิตวามุนินโทตานเตชะสาภวะตุเมชยมังคลานิสัจจังเวหายมติสัจกวาทะเกตงวาทาภิโรปิตมนังอติอันทโพตังปัญญาปเทปชลิโต ชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยมังคลานินันโทปนันทพุชคังวิพุทังมหิตเทงโกนเตนะเถระพุชเกนะธรรมาปยานโตเอโทปเทสเวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภ วตุเมชยมังคลาเนโทคาหเทติปุชเคนะสุธาตหาทังปรามังวิสุทธิชุติเมติปกาพิธานังญาณาคเทนเวเทนาชิตวามุเินโทตามเตชะสาภวตุเมชยมังคลาเนเอตาเป โกตัชยมังคลาอัตตกาทายโยวาจโนทินาทิเนสารเตมตันเทหิตวานาเนกเวเวทานิจุปานทวานิโมขังสุขังอธิคามายนโรสปัญโย มหาการุณิโกนาโถหิตายาสาปาในนางปุเรตวาปารมีสาภาปาตสามพรวิมุตตมังเอเตนะสาจวาเชนะโหตุเมชยมังคลังชยานตโพธิยาโมเลสังกยานา างนันติวัตโนเอวังอาหังวิชโยโหมิชยาสุชยมังคะเล อปราชิตปันลังเกสิเสปทวิโปคะเลอภิเสเกสัพโพธานังอากาปาโตปโมทติสุนังคตังสุมังคลังสม ปะพาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหนตจัสุเยนทังพรามจาริสุปัทานกินังกายกรรมังวาจากรรมังปทานกินังปทานกินังมโนกรรมังปณิทิเตปทานกินาปทานกินานิกาตวานาลภา ันตาเทปาทาคิเน ภวตุสาพมังคลังราคันตุสาพเทวตาสาพโพธานุภาเวนัสธาสเทภวันตุเมภวตุสาพมังคลังราคันตุสาพเทวตาสาพธรรมานุภาเวนัสธาสเทภวันตุเมภ วะตุสาพมังคลังรักขันตุสามพเทวตาสามพสังคานุภาเวนัสธาโสเทภาวันตุเม บทแผ่เมตตาให้ตนเอง อหังสุขิโตโหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข นิทุกโขโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ อเวโรโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอัพยาปัชโชโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง อนีโคโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจ สุขีอัตานังปริหารามิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย อัพยาปัชชาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อเนคาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขีอัตานังปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดพดแผ่ส่วนกุศล อิทังเม มาตาปิตูนางโหตุ สุขิตาโหนตุมาตาปิตโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังเมยาตีนางโหตุ สุขิตาโหนตุยาตโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมฆรุปัชชายาจริยานังโหตุ สุขิตาโหนตุครุปัชชายาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังสัพพเทวตานังโหตุ สุกิตาโหนตุสัพเพเทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสัพพเปตานังโหตุ สุขิตาโหนตุสัพเพเปตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสัพพะเวรีนางโหตุ สุขิตาหนตุสัพเพเวรี ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสัพพสัตตานางโหตุ สุขิตาหนตุสัพเพสัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินอะระหังสัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวาคาโตภะคะวตา ธัมโม ธัมมังนามัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆ สังฆังนามามิ